U bly so unconditionally lief vir ons. En ons wil net dankie sê vir vanaand. Dankie dat ons saam met U kan wees. Dit is so 'n eer om saam met die saam met die maker van die wêreld 'n verhouding te hê. Ja. Ons is lief vir U. Amen. Dankie. Hele kan sit. So ons praat vanaand bietjie oor hierdie hele ding oor keuses. Oop tyd om 'n oop geloof te hê as ek iemand tackle op die verhoog vir ongeluk nie. Oop tyd om keuses te kan maak en dit eintlik te kan sê maar my keuses is my eie. En julle sal sien dat die kerk is is in 'n tyd van ons was nou in epifanie waar ons gefokus het op op Jesus se koms aarde toe en die eintlik die Engelse woord epiphany is 'n goeie verduideliking daarvan om te sê die die nuwe manier wat ons bewus geword het van om te leef toe Jesus gekom het. En die kerk is nou pad in lydenstyd in. Van volgende week af gaan ons as relevant community in die aande gaan ons bietjie 'n program saam doen, nog steeds gekoppel aan ons team van Open wat ons bietjie fokus op lydenstyd, waar ons gaan kyk na Jesus wat op pad is na die kruis toe, want dit is waar lydenstyd gaan. So ek nooi jou uit om in lydenstyd bietjie bietjie te kom join in in hierdie roete na die kruis toe. Om die karakters te ontmoet wat Jesus ontmoet het op sy pad na daai kruis toe. En ek challenge jou ook eintlik om om iets op te gee in hierdie lydenstyd. Sê vir jouself as jy iemand is wat regtig en ek wil nie sê verslaaf is nie maar want ek ek is daal maar as jy verslaaf is aan koffie of jy sê vir jouself ek kan nie koffie drink sonder suiker nie probeer dit sê vir jouself vir hierdie lydenstyd, vir hierdie klomp weke gaan ek lyding, gaan ek iets opgee om hierdie pad saam met Jesus te stap. Ek challenge jou. So die roete wat ons gestap het tot dusver is is bietjie oor Abraham se storie en ons sluit vanaand af met Abraham se storie. So die konteks van Abraham se storie, julle het dit nou gehoor, is hierdie ding van God het 'n plan met Abraham en hy het 'n plan om met Abraham die wêreld tot seën aan mekaar te lei. So die plan was nooit om te sê jy moet net blessings kry op jou eie, jy moet 'n lekker Ferrari ry en 'n groot huis hê en hierdie tipe van goed nie. Nee, dit was nie wat Abraham moes doen nie. Hy moes tot seën wees vir die wêreld. Dit was Abraham se se myn plan wat God met hom gehad het. Nou daar's 'n gedeelte in die Bybel en is so bekend, julle almal ken dit, hierdie gedeelte waar Abraham kry sy seun Isak wat God aan hom beloof het op sy ou ouderdom en dan vra God hy moet hom offer. En ons lees baie keer daai teks dan ons geskok. Dan dink ons dis bietjie random. Jy jy beloof hierdie seën, jy beloof al hierdie awesome goed en dan ewe skielik vra jy offer dit vir my. Nou iets wat baie min mense weet is die sosiologiese konteks van die antieke tyd was juist dat mense offers was 'n algemene ding. Dit was plain en simpel. Jy jy het as jy 'n groot offer vir die gode wou gee, was die eerste ding wat jy doen is jy jy vat 'n kind of 'n 'n 'n gesagsfiguur of 'n slaaf of enige iemand en jy offer hulle op 'n altaar op aan die gode. So wat God vir Abraham vra is eintlik 'n algemene ding. Dit's eintlik 'n baie soos o, okay, dis hoekom Abraham dit doen. Dis want dis o, okay, dit is my offer aan jou. Maar die ding wat al, wat God dan anders doen is hy sê eintlik maar dis nie my stelsel wat ek met die wêreld wil hê nie. En die enigste manier hoe ek jou visie oor hierdie stelsel gaan breek is as ek jou vat tot op daai punt waar jy bereid is om hierdie offer vir my te gee en ek dan iets vir jou gee wat jy kan vervang met jou seun. En dis dan vervang hy daai stelsel. Hy maak dit nie, hy skryf dit nie met Abraham. Dan word hy skryf die sosiologiese konteks van die antieke tyd oor met Abraham. Maar nou wil ek gou net vir 'n oomblik hê julle moet daar dink. Dink aan die die manier hoe Abraham op hierdie stadium moes dink. Hy's hy's gevra om uit die rykste area in die antieke tyd te trek, een van die rykste areas. Hy het alles gehad wat hy wou gehad het. Hy's oud. Hy en sy vrou moet ver trek na hierdie beloofde land toe, God se plan. Hoe moes hy dink oor God se plan? Want op 'n stadium was hy regtig in luxury en nou is hy in Kanaan. Op 'n stadium het hy regtig alles gehad. Hy het hierdie seën gekry. God het vir hom dit gegee. Maar dan vra God offer dit vir my. So Abraham se visie oor God se plan moes moes regtig moeilik geraak het op 'n stadium. Dit het regtig moeilik gewees het om God se hand te sien in die goed wat hy gedoen het, juis omdat die challenges wat Abraham moes gehad het na dit, nadat hy uit hierdie land uitgetrek het, was groot. En 'n ongelooflike ding en dit is waar ons vanaand oor gaan gesels. 'n Ongelooflike ding gebeur vir my in Genesis 24 as Abraham ouer is, Hy moet begin oorgie aan sy seun, maar nou moet hy 'n vrou kry vir Isak. En die manier hoe hy dit doen is is vir my so slim. Dis God se manier. En die die manier hoe die skrywer dit skryf is so slim, want dis wat God wil doen met die wêreld. En ek wil hê julle moet gou blaai saam met my na Genesis 24 vers 1 tot 28. Ons teks vir vanaand. hoop julle vind bietjie die waarde daarin terwyl julle so blaai om om 'n boek in die Bybel te vat en soos ons nou in hierdie weeke saam deur Genesis gestap het om 'n hele boek te vat en te sê maar waar begin Abraham se storie? Kyk waar eindig dit op. Kyk hoe loop God 'n pad met Abraham en kyk kyk waar waar laat dit hom uitkom op 'n stadium. Dis waardevol om nie net versies te lees nie of nie net 'n stukkie te lees elke aand en maar 'n boek eintlik te vat en te sê wat is die plan van God met hierdie boek. Kom ons lees dit saam. Rebekka word Isak se vrou. Abraham was al baie oud en die Here het hom in alles geseën. Abraham het vir sy slaaf gesê: "Vir die vernaamste in my huis, die een wat in beheer is van my besittings, sit jou hand onder my heup dat jy vir my met 'n eed in die naam van die Here, die God van die hemel en die aarde, kan beloof dat jy nie my seun sal haar trou met 'n dogter van die Kanaaniete by wie ek nou woon nie. Jy moet na my land toe gaan, die land waar ek gebore is en daar 'n vrou gaan haal vir Isak. Die slaaf het vir Abraham gevra en as die vrou nie saam met my hierheen wil kom nie, moet ek dan u seun laat teruggaan na die land toe waarvandaan hy kom. Toe sê Abraham vir hom: "Sorg dat jy nie nie my seun daartoe laat teruggaan nie. Die Here, die God van die hemel Die hemel het my weggevat uit my familie, uit die wêreld waar ek gebore is en my met 'n eed beloof, ek het hierdie land waar jy nou is aan jou nageslag gegee. Die Here sal sy engel voor jou uitstuur sodat jy vir my is my seun 'n vrou van my land af sal kan bring. As die vrou nie saam met jou hierheen wil kom nie, is jy vrygeskel, vrygestel van hierdie verpligting maar jy mag nie my seun laat teruggaan nie. Toe het die slaaf sy hand onder die heup van Abraham se eienaar gesit en vir hom met 'n eed beloof om dit alles te doen. Die slaaf het 10 10 van sy eienaar se kamele gevat en ook allerlei mooi geskenke en vertrek na Mesopotamië toe, na die stad toe waarna Or gewoon het. Daar het hy die kamele by 'n fontein buite die stad laat kniel. Dit dit was laat die middag teen die tyd dat die vrouens uitkom om water te skep. Hy het gebid: "Here God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. Betoon tog u trou aan my eienaar Abraham. Hier staan ek by die fontein waar die jong meisies van die stad sal kom water skep. As ek vir die meisie vra, hou tog jou waterkruik uit dat ek kan drink, en sy antwoord drink gerus en ek sal jou kamele ook water gee, dan is dit sy wat deur u gekies is vir my dienaar vir Isak en dan sal ek weet dat u trou betoon aan my eienaar. Voor hy nog klaar gebid het, kom Rebekka met die waterkruik op haar skouer daaraan. Sy was die dogter van Betiel, seun van Milka, die vrou van Naor, Abraham se broer. Die meisie was baie mooi, 'n jong meisie met wie 'n man nog nie gemeenskap gehad het nie. Sy het afgegaan tot by die fontein en haar kruik volgemaak en teruggeklim. Toe hardloop die slaaf haar tegemoet en sê vir haar: laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy sê, drink gerus meneer. Sy laat toe gou haar kruik rus op haar hand en laat hom water drink. Toe hy klaar gedrink het, sê sy, ek sal vir die kamele ook gaan water skep dat hulle genoeg kan drink. Sy het gou haar kruik in die krib leeggemaak en toe die fontein na die fontein toe gehardloop om nog water te skep. Sy het vir al die kamele geskep. Die man het haar in stilte aangekyk om vas te stel of die Here hom in sy onderneming laat slaag het of nie. Toe die kamele klaar gedrink het, sit hy 'n goue ring van 6 gram aan haar neus en twee goue armbande van 115 gram aan haar arms en hy vra: "Wie se dogter is jy? Sê my tog, is daar in jou pa se huis plek vir ons om te oornag?" Kom ons lees net tot sover. So iets wat ek wil hê julle moet moet hoor is daar's daar's drie momente in hierdie ding wat gebeur met met hierdie slaaf. En in Genesis 24. Dit's baie lank storie, dit's baie weird. Hierdie slaaf word gestuur om vir Isak 'n vrou te kry en hy doen dit op hierdie hierdie weird manier. Hy bid buite die stad as hierdie vrou hierdie goeders doen en sy bring water vir my en my kamele, dan weet ek dis sy. Maar daar's drie goeders wat die antieke mense dadelik sou hoor as hulle hierdie moes moes lees. Dis daar's drie goed wat hulle dadelik sou sien as iemand hierdie vir hulle moes sê oor hoe Abraham 'n vrou vir sy seun gekry het. En die eerste ding is net hy stuur 'n slaaf. Hy gaan nie self nie. Hy stuur 'n slaaf. Met ander woorde, hy vertrou hierdie ou wat in sy huis werk, hierdie niks werd in hulle gemeenskap minder werd as wat hy is. Vertrou hy met sy seun se vrou. En jy kan nou dink die slaaf se vrees was seker, maar gaan ek reg doen om die regte vrou te kry? Gaan ek regtig kan comply met die met die wetgewings en die goeders wat Abraham nou hier vir my stel? En dit is vir my so mooi hoe hoe Abraham na nou hom toe kom en hy sê vir my vir hom so sit jou hand hier onder my heup. Dit is hoe hulle in, in die antieke tyd te eet met mekaar afgelette of 'n belofte aan mekaar gemaak het. En hy sê vir hom jy gaan comply. Jy gaan die volgende doen. Jy het nie 'n keuse nie. En ek hoop julle hoor dit. Hy sê vir die slaaf, jy het nie 'n keuse nie. Jy moet hierdie gaan doen. Dis die eerste ding wat jy moet hoor. Die tweede ding is die slaaf kom by hierdie hierdie stadspoorte aan, by hierdie fontein en wat doen hy? Hy's ongelowig want as hy bid sê hy die God van van Abraham wie se slaaf ek is. Aan die ander woorde hy is nie hy het nie 'n koneksie met God nie. Hy het nie hierdie verhouding met God nie. Dit is sy meester, Abraham wat dit het, het. So hy moet comply tot die plan wat sy meester het en hy gaan bid buite hierdie stad en hy sê ek weet nie wat ek moet doen nie maar as hierdie gebeur dan weet ek dit is die regte vrou. Nou die antieke mense sou die volgende gehoor het en ek wil hê julle moet dit ook sien. Hy maak die plan. God bring nie na hom die die ding in sy kop wat sê as hierdie meisie die water na jou toe gaan bring en dit lyk so en jou kamele staan daar en met hierdie visioen bring God dit na hom toe nie. Hy gaan op sy knie en hy sê as hierdie gebeur dan weet ek dit is u rigting. So dis hy wat die plan maak. Weerd genoeg die slaaf die niks werd bid tot 'n God wat hy nie ken nie maar hy bid en sê Ek maak die plan. Wys vir my. Ek ek gaan dit nou doen. En dan die laaste moment is wanneer Rebekka daar aankom en Rebekka kom met hierdie waterkruik en hy drink van die waterkruik en en hy weet dan, okay maar jy weet hier's hier's die eerste en dit toevallig is dit die eerste jong meisie wat hy sien. En sy bied toe water vir sy kamele ook aan, maar die die weer eens die weirdste ding van hierdie storie is hy het hierdie plan gemaak. Hy het gebid. Hy weet wat hy moet doen. Tog is hy flabbergasted as Rebekka dit vir hom vra. Hy staan daar en hy wonder, het ek nou geslaag in in God se onderneming? Het ek nou het ek nou reg gedoen? U wie ek weet nou nie, nou, nou moet ek kies. En die ironie van die saak is God antwoord hom nie. God kom nie daar met 'n weerligstraal en sê vir hom, "Hy, dit is sy. Daar gaan jy." Hy staan daar flabbergasted en hy moet nou maar die besluit maak, ek kies. Ek kies vir Rebekka. En as jy weet wat wat die storie van Rebekka is, dan weet jy ook Rebekka was nie die naaste vrou in die Bybel nie. So hierdie slaaf het 'n vrou gekies. Isak se vrou het op die ou ende um Esau en en Jakob teen mekaar gedraai haar twee seuns want sy sy het meer guns gehad vir die vir die um jonger seun. So sy was nie 'n goeie vrou nie. Tog kies hierdie slaaf daai vrou. Hy maak die keuse. En ek wil hê julle moet hoor hoe mooi dit is want wat Genesis eintlik hier probeer doen, wat God eintlik vir die mensdom hier probeer wys, is dat jy maak die keuse. Daai slaaf wag net soos ek en jy altyd en sê maar God het 'n plan en ons wil sien wat God wil doen. Maar dis half asof God vir hierdie slaaf sê deur Genesis ek glo in jou. Maak jy die keuse. Jy weet wat die rigting is, maak jy die keuse. Is dit nie cool nie? 'n slaaf en niks werd en hy maak hierdie life-changing keuse. Iets wat my getref het van hierdie ding van China Leyengar wat ook al van is, sorry. Iets wat my getref het van haar, ek dink ek dink sy's reg. Dat as dit kom by godsdienst geloof, enigiets in die wêreld, ons is in 'n plek waar ons sê maar ons het nie keuse nie. God het 'n plan met ons lewens en ons is net soos robotte wat in daai lyn loop, soos puppets wat God beheer ons het nie beheer oor ons lewens nie. Genesis 24 kom wys vir ons jy het beheer. Genesis 24 kom sê vir jou al is jy 'n slaaf, het jy beheer oor die game plan van jou lewe. Jy kan die keuse maak. God gaan nie die keuse altyd vir jou maak nie. Ons beeld van God is is hierdie ou man met 'n wit baard wat daar bo sit wat draadjies trek en dalk vir ons sê, hoorie maar, jy weet ek kort nou 'n parking spot by Tygervallei en dan trek ek die draadjie vir jou en daar ry net iemand uit en dan sê soos Jesus hierdie plan awesome. Né? Nee? Maar ek dink jy dit is hoe God is nie. Ek dink God is daar en hy wag vir ons om die keuses te maak. Ek dink God is daar en hy wag vir ons om beheer te vat oor ons eie lewens. Ek dink God wil hê ons moet 'n rol speel. Ek dink nie God is 'n God wat sê jy het nie 'n keuse nie. Jy moet net leef in alles in in tunnelvisie en en jy moet nou maar net hoop en bid ek gee vir jou 'n goeie lewe nie. Ek dink God sê jy ken my rigting. Jy maak die keuses in daai rigting in. Dis al wat ek vir jou gee. Nou om terug te kom na hierdie vraag toe is hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense en ek dink baie keer probeer ons uit hierdie perspektief daai vraag beantwoord. Ek het al gesit in 'n hospitaal by mense wat wat hulle kind verloor het en dan is die vraag op baie antwoord, "Jesus, maar hierdie mense is so goed, hulle kom kerk toe, hulle is so sulke gelowige mense. Hoekom gebeur hierdie slegte goed?" Dan is die antwoord altyd, "Maar God probeer hulle iets leer." God probeer vir hulle iets wys deur hierdie kind wat doodgaan het. Ek en my vrou het 'n vriendin, is meer haar vriendin as myne, maar ehm um, haar vriendin is onlangs laas jaar het het self 'n babatjie verloor en haar baarmoeder. In dieselfde in dieselfde dag het sy alles verloor wat moontlik vir haar kind kon gee. En hierdie hierdie meisie is is 'n awesome mens, so gelowig elke Sondag in die kerk. Waarom sal God haar iets probeer leer om haar baarmoeder en haar kind van haar weg te vat? Maar sien ons probeer daai vraag so antwoord met God leer ons iets in plaas van om te sê dis die lewe goed gebeur en ons kan dit net nie verduidelik nie. Die ander ding wat ons soms probeer is ons sê maar dit is straf, dis dis sonde. Dan wil ek vir julle sê maar hierdie vriendin van my en my vrou ek het meer sonde as sy. Ek is 'n slegter mens as sy. Sy is vir my die pinnacle van wat 'n Christen moet wees en 'n goeie mens moet wees. Waarvoor wil God haar straf? En dit is my so awesome dat Rudy het dit ook nou gesê dat as God so onvoorwaardelik lief vir jou is, waarom sal hy jou wil seermaak in jou keuses. En die laaste ding wat ons baie keer doen is ons sê nou maar God het 'n plan hiermee. En ek kan nou ek wat nou hier staan kan vir julle sê wat ek wat my pa verloor het, as ek moet glo dat God 'n plan daarmee gehad het, dan weet ek nie wat ek nou hier maak nie. Want ek het nie gaan teologie swat omdat my pa oorlede is nie. Ek het die keuse self gemaak om te sê maar ek gaan hierdie swat want ek's lief vir mense en ek's lief vir die Here. Dis my keuses gewees. Ek het net gekies in die rigting van God. God het nie 'n plan om slegte goed te laat gebeur om ons in 'n rigting te stoot nie. Maar dit is hoe ons daai vraag baie keer antwoord. Maar Genesis leer vir ons God is daar. Hy gee vir ons 'n rigting, hy gee vir ons die visie. Maar al wat hy vra is kies. Al wat hy vra is vat eienaarskap van jou keuses. Dit is joune. Jy is oop om te kies. En soms gaan jy foutiewe keuses maak en goed gaan hare blief verkeerd gaan, maar dit is ook oukei, okay, solank jy net kies in die rigting van God. Solank jy net leef in die rigting van God. Dis half asof God daar staan en vir daai slaaf sê, ek gaan jou nie antwoord nie, you've got this. Nee. Ek gaan nie vir jou wys wat jy moet doen nie, you got this. God is daar om vir ons die rigting te gee. Ons maak die keuses binne daai rigting. En soms eindig ons so op. Ons is flabbergasted dat ons weet nie wat ons moet doen nie. Ons weet nie wat wat is die doel hiervan nie en ons probeer hierdie vrae antwoord op so 'n manier om te sê, maar dis God wat ons iets probeer leer of dis God wat ons probeer straf of is God se plan met die, met die wêreld. Ek kan nou vir julle sê dat as as as ons hoor dat mense uitgesluit word, moet dit moet dit iets doen in ons in ons wese om te sê, maar dit is nie die rigting van God nie. As ons hoor dat Donald Trump 'n muur wil bou om immigrante uit te hou, dan is daar iets binne ons wat moet sê hierdie is nie lekker nie want iemand word uitgesluit. Dit is nie die rigting van God nie. Maar Donald Trump het nog steeds beheer oor sy keuses en dis hoekom sulke goed gebeur. Hy het nog steeds beheer om daai keuse te maak want God het ons so lief dat hy gee vir ons vrye wil. Ek wil afsluit met die volgende. Rob Bell praat oor rhythm Hy praat oor 'n uh, orkes en dan sê hy hy dink aan God soos hierdie hierdie melodie wat speel. En ons is konstant besig om deel te raak van hierdie ritme van God. En hy hy sê of maar ons ken die melodie, ons weet hoe dit klink. Jesus het vir ons kom die liedjie kom speel. Ons weet wat dit is. Maar ons het nog steeds 'n keuse of ons saam speel. Ons het nog steeds 'n keuse of of ek sê maar ek maak 'n keuse om saam met Jesus hierdie liedjie te speel. Ek het nog steeds die keuse om te sê, maar as daar liefdeloosheid is, kies ek om teen dit te gaan. Ek het nog steeds die keuse om te sê ek werk teen liefdeloosheid. Ek wil liefde leef want ek weet dit is die liedjie wat Jesus speel. Maar ons mense wat teen dit kies, daar's mense wat liefdeloosheid kies. En ons hoef dit nie te probeer regverdig en verduidelik nie, want God se manier om met ons te werk is om te sê, ek het jou so lief, soos 'n pa sy kinders het. En ek moet nou eerlik vir julle sê as my ouers die tipe mense was wat vir my gesê het, "Hanu, jy het nie keuse nie. Jy is soos daai kinders wat China getoets het en sy het hulle gevat en vir hulle gesê, "Jou ma het reeds besluit wat jy gaan doen." Dink net hoe onkreatief sou jou lewe wees. Dink net hoe hoe leeg sou jou lewe wees want jy het nie die beheer oor jou eie lewe nie. Maar God het jou so lief. God is 'n pa vir jou wat so lief is vir jou dat hy sê maar ek het die spasie vir jou om jou eie keuses te maak, jou eie foute te maak, soms te val op jou eie manier. Maar dit is nie deel van my plan nie. Dit is deel van die rigting waarna jy loop. Solank jy beweeg in die rigting van God, sê hy vir jou, ek gee vir jou die gawe van keuse. Ek gee vir jou die oopheid om self te besluit. Dan hoef jy nie daai vraag te beantwoord nie. En as iemand ooit weer vir jou vra, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Dan sê vir hulle because that's life. En in die rigting waarna ons beweeg saam met God, gebeur slegte goed want ons het vrye wil om te kies. Want God het ons so lief dat hy sê, ek gee jou die spasie. Kies jy. Soos wat hy met hierdie slaaf gemaak het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanaand het weer kan besef hoe U ons eintlik dwing om kreatiewe wesens te wees. Hoe U ons dwing om oop geloof te hê, mense te wees wat keuses kan maak, kan kies vir U rigting. En Here, ek ek wil self bely en sê ek's jammer vir die mense wat teen U rigting kies. Ek's jammer vir mense wat iets anders kies as die rigting van God. Maar Here, weet ek ook dat dit is nie U plan met die wêreld om vir ons iets te kom leer of vir ons iets te kom wys daardeur nie. U wys net vir ons maak die keuse en maak die regte een. As jy kies, kies in my rigting in en my rigting is liefde, genade, lewe. Here en dit is die gebed van my hart dat in alle keuses wat ons maak, in alle keuses wat ons maak as Christene, dat ons sal kies vir u rigting. Dat ons die melodie sal speel wat u speel. Dankie Here dat u vir ons die oopheid gee om keuses te maak. Ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Ek wil gou vinnig 'n paar afkondigings net hanteer en ehm um, dan wil ek hê dat julle net 'n laaste mentimeter moet doen en dan gaan ons afsluit met ons slotlied. So net vinnig ehm um, almal uh, wat wat jong volwassenes matrieks wat hier is vanaand, julle is welkom om hier in die komitee kamer ons te join uh, vir blus. Uh, eh, Woensdae aand het ons relevant live. Dit is sommer maar net so Um ehm, by mekaar kom sessie ons het 'n uh, so twee topics wat ons bespreek. Jy is welkom om in te join op Woensdae aan die 7:00 in die Markplein. Na die dienste op Sondag is ons in die komitee kamer. Jy is welkom om te join. Dan net vinnig um ons kort nog hulp by die by die hello team by ons span wat al hierdie goeie setup en um hierdie diens vir julle moontlik maak. So asseblief as jy wil deel raak van die hello team kom praat met my. Kom wees Uh, kom kom steek jou hand om en sê ek wil betrokke wees by die kerk asseblief. Dit sal dit sal vir ons baie beteken as ons nog members kan kry wat by die Hello team is. En dan laaste ding wat ek het wil vra, as jy in Julie Junie Julie maand bietjie soos wat ons laasweek gesê het oor grense wil trap, by mense wil uitkom en wil uitreik en en 'n verskil gaan maak bietjie saam met ons gemeente, uh, saam met ons community asseblief kom kom na die kerkkantoor toe kom kry vir jou 'n uitreikvorm en kom skryf in vir die Junie Julie uitreike. Daar's nou in in Maart April maand is daar Vosburg uitreik ook, maar ek dink hy is al is al vol. Daar's nog so twee spots oor vir die van julle wat wat Vosburg toe wil gaan. Die ander uitreike is almal oop. Asseblief kom skryf in en kom maak 'n verskil. Uh kom ons staan. Uh oh, voordat ons staan. Kom, ek wil net gesê uh gaan gou op mentimeter.com ons ons wil net hierdie sommer net 'n bietjie van 'n survey wat ons wil hê julle moet doen uh oor ons musiek en ons worship. Uh ons wil almal se opinie asseblief hê. So gaan gou vinnig op mentimeter tik daai kode en dan sê gou hoe ervaar jy plofstof? Daar's 3 opsies. Uh, moenie lelik <laughs> wees nie. Moenie lelik wees nie. Wees mooi, moenie lelik wees nie. Kies die regte ding.